بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم دوستان عزیز آه، امروز وقتی ما مجلس میگیریم به خاطر ظهور مهدی منتظر اصلا در طول تاریخ حوادث زیاد بوده و مردم در هر منتظر بودن به آمدن کسانی که اونا را از بدبختی ها نجات بتن